Septintas skirsnis Greit iškingyk ir ateik pas mane, įsakė kavalkantį savo grumui. Keliai šuoliais Andrija užlėkė į savo kambarį, to jau sudegino kadruso laišką ir sunaikino net pelenus. Vos jam baigus tą darbą įėjo grumas. Tu tokiu pat ūgiu, kaip ir aš, Pjerai tari ponas. Man tai garbė jūsų šviesybė, atsakė grumas. Ar tau vakar atneši naują livrėją? Taip, ponė. Aš merginuosi vienai grizetai, kuriai nenoriu pasakyti nei savo titulo, nei padėties. Paskolink man livrėje ir asmens dokumentus, kad prireikus galėčiau pernakvoti smuklėje. Pieras paskolino. Po valandėlis, persirengęs niekino nepažintas, Andrėja išėjo iš viešbučio, pasisamdė kabrioletą ir liepė nuvežti jį į raudonojo žirgo smuklę pikpiuse. Kita diena jis išėjo iš raudonojo žirgo niekino nepastebėtas, kaip ir iš princų viešbučio, perėjo Sant Antuano priemestį, nužingsniavo bulvaru iki Menmelmontano gatvės ir sustojęs prie trečio namo iš kairiais ėmė dairytis, ką čia reikėtų pasiklausti, nes durininko prie namų nebuvo. Ko ieškote, gražuoli? Paklausė iš anapus gatvės vaisių pardavėja. Pono Pajeteno storulė, atsakė Andrija. Buvusio kepėjo, Taigi, kiemo gale, kairėje pusėje ketvirtame aukšte. Andrija nuėjo, kur buvo nurodžiusi vaisių pardavėja, ir ketvirtame aukšte prie durų piktai timptelėjo už kiškio kojus. Garsiai sudžerškiai skambutis. Tučto jau užgrotuotos keliais duryse pasirodė kadruso veidas. Tu punktualus, tarė jis ir atšovė velkės. O kaip kitaip, burtelėjo Andrija įeidamas ir taip šveitė kepurę, kad ji pralikė pro keidę, nukrito ant grindų ir nusirito per kambarį. Na, na, vaikeli, nepyk, tarė kadrusas. Matai, aš galvojau apie tave, tik pažiūrėj, kokius puikius pusryčius pataisiau. Visi tavo mėgstamiausi valgiai velniai rautų. Andrija patraukė nosim ir iš tikrųjų užuodė virtuviais kvapsnius, nors ir prašiokiškus, bet vis dėlto labai malonius jo alkanam skrandžiui. Kvepėjo šviežiais taukais ir česnaku, tas mišinys labai būdingas žemesnio luomo provanciečių virtuviai. Kvepėjo ir kepta žuvimi, bet labiausiai kutenų nausį aitrus muškatų riešutų ir gvazdikėlių kvapas. Visi tie kvapai sklido iš dviejų uždengtų dubenų, pastatytų ant vyryklį skylių ir iš prikaistuvio orkaitėje, kuriame kažkas pirgėjo. Gretimame kambaryje Andrija pamatė gana švarų stalą, padengta dviem asmenim, papuošta dviem vyno buteliais, kurių vienas buvo užlietas žaliu laku, kitas geltonu. Vidury puikavusi puspilnis grafinas dektiniais, buvo taip pat krūveliai supjaustytų vaisių, dailiai išdėliotų ant kopuslapių fajansinėje lėkštėje. Na kaip, mažiulį, pasitairavo kadrusas, neblogai kvepia. Juk žinai, aš buvau geras vyrėjas. Atsimeni, kaip jūs visi kolie žuvių neprarydavot, o tu pirmas puldavai ragauti mano padažų ir rodus jų neniekindavai. Ir kad rusas ėmė lupti svogūną. Gerai, gerai, burptelėjo nepatenkintas Andrija, bet jeigu tu mane sutrukdei vien tam, kad pavaišintum pusryčiais, tai eik po velnių. Sūnau, pamokomai tarė kad rusas. Valgydami žmonės pasišneka, bet tu, argi tau nemalonu nedėkingasis pasimatyti su senu draugu, aš net verkiu iš džiaugsmo. Kad rusas iš tiesų verkė, tačiau sunku pasakyti, kas paveikė buvusios moklininko ašarų liaukas, džiaugsmas ar svogūnas. Tylėk, veidmaini, sudraudė Andrija. Tu mane myli, tu? Taip, aš tave myliu, terauna mane velniai, jeigu meluoju tarė kadrusas. Čia jau mano silpnybė ir nieko nepadarysi. Bet ta meilė nekliudo tau įsikviesti mane ir iškirsti kokią keulystę. Ką tu, tarė kadrus aš šluostydamas platų peilį prijuostę. Jeigu tavęs nemylėčiau, argi pakeščiau varganą gyvenimą, kuriam tu mane pasmerkiai. Tik žiūrėk. Tu su tarnu livrėja, vadinasi, turi tarną, o aš jau neturiu ir gaunu pats luptis daržovės tau nusispjauti į mano virtuvę, nes pietauji princų viešbučio arba Paryžiaus kaviniai svetainėse. O juk aš irgi galėčiau turėti tarną, karietą, galėčiau pietauti, kur panorėjęs. Kodėlgi viso to atsisakau? Kad nepridaryčiau nesmagumų savo mažajam Benedetui. Bent pripažink, kad aš neklystu. Nedviprasmiškas kadruso žvilgsnis patvirtino paskutinius jo žodžius. Gerai, tarė Andrėja. Sakysim, tu mane myli Bet kam tau prireikė, kad ateičiau pusryčiauti? Kad pamatyčiau tave, vaikeli. O kuriam galui tau mane matyti? Juk mūdu dėl visko jau susitarę. Ak, drauguži, tarė kadrusas, argi būna testamentų be prierašų? Bet pirmiausiai papusryčiaukim. Sėsk, pradėkime nuo sardinų ir šviežio sviesto, kurį tavo garbiai padėjau ant vynogienojų lapų pikčiurną. A, tu apžiūrinėjai mano kambarį, mano šiaudinės kėdės, paveikslus su poros frankų vertais rėmais. Ką padarysi, čia ne princų viešbutis. Štai tu jau skundiesi, tu nepatenkintas, o juk pirmas svajojai gyventi kaip kepėjas, metė savo verslą. Kadrusas atsiduso. Na, ką dabar pasakysi, juk tavo svajonė įsipildė. Pasakysiu, kad tai tik svajoniai. Verslą metęs kepėjas, mielasis Benedetai, yra turtingas, turi pajamų puplinių, argi tu neturi pajamų? Aš? Žinoma tu, aš juk atnešiau tuos du šimtus frankų. Kad rusas gūštelėjo pečiais. Mane žemina tie nenoromis duodami pinigai, tarė jis. Nepatikimi pinigai, kiekvieną dieną galiu jų netekti. Pats matai, kad aš priverstas taupyti. O jeigu tavo geros dienos pasibaigtų? Ak, draugužį, laimė nepastovi, kaip sakydavo kunigas mūsų pulke. Juk aš žinau, kad tu dabar vartaisi kaip inkstas taukuose, niekšė, vedi danglarų dukterį. Danglarų? Žinoma danglarų. Gal nori, kad sakyčiau barono danglarų? Būtų tas pat, kas grafas Benedetas. Juk mudu su danglaru bičiuliai, ir jeigu jis turėtų geresnę atmintį, privalėtų mane pakviesti į tavo vestuves, nes buvo atėjęs į mano, taip taip, į mano vestuves. Taip, tais laikais jis nebuvo toks pasipūtęs, tai buvo smulkus gerojo morelio tarnautojas. Nekartą esu pietavęs su juo ir su grafu de Morseru. Matai, aš pažįstu daug aukštų asmenų ir jei tik norėčiau su jais bendrauti, tai mudu susitiktume tose pačiose svetainėse. Iš pavydo tu nežinai, ką šneki, kad rusai. Tiek to, mano mielas Benedetai, aš žinau, ką šneku. Gal vieną gražią dieną mes irgi apsivilksime puošnius drabužius ir tarsime, prie kokių nors turtingų vartų prašome atidaryti. O kol kas sėsk ir valgykime. Kadrusas parodė pavyzdį ir ėmė godžiai valgyti ir girti visus patiekalus, kuriais vaišino svečia. Šis matyt pasidavė būtinybei, vikrai atkimšo butelius ir kibo į žuvienę, bei keptą menkę su alyvomis ir česnakais. Na, bičiuli, tari kadrusas – Atrodo, nori susitaikyti su savo senuoju vyrėju. Žinoma, atsakė Andrija, kuris, būdamas jaunas ir sveikas, šiuo metu apie nieką daugiau negalvojo tik apie valgį. Na ką, skanu nenaudėlį. Taip skanu, kad aš tiesiog nesuprantu, kaip žmogus, taisantis ir valgantis tokius gardumynus, gali būti nepatenkintas gyvenimu. Matai, visą mano laimę nuodija viena mintis, paaiškino kadrusas. Kokia? kad aš visuomet sažiningai užsidirbdavęs duoną dabar gyvenu iš draugų malonės. Dėl to nekvaršink galvos, nuramino jį Andrėja, mano pinigų pakaks abiem, nesivaržyk. Ne, iš tikrųjų, nori tikėk, nori netikėk, bet kiekvieną kartą baigiantis mėnesiui mane ima graužti sąžinį. Gana kadrusai. Ir taip graužė, kad vakar net neėmiau tų dviejų šimtų frankų. Taip, tu norėjai išnektelėti su manim, bet argi dėl sąžinės graužimo? Kaip tik dėl to, o paskui man šovė į galvą vienas sumanimas. Andrėja krūptelėjo, jį visuomet nukreisdavo šiurpas nuo kadruso sumanimų. Žinai, toliau kalbėjo kadrusas, bjauru visą laiką gyventi, laukiant mėnesių pirmos dienos. Et, filosofiškai tarė Andrėja, stengdamasi suvokti, kur suka jo pašnekovas. Argi visas gyvenimas nepraeina be laukiant? O aš kaip gyvenu, kantriai laukiu ir tiek. Taip, Tik užuot laukęs bėdinų dviejų šimtų, tu lauki penkių ar šešių, o gal dešimties ar net dvylikos tūkstančių frankų. Juk tu slapukas. Ir ten nuolat turėdavo visokių kapšiukų, taupyklėlių, kurias tengdavaisi paslėpti nuo vargšo kadruso. Laimė to kadruso gera uoslė. Vėl niekus paistai, sudraudė jį Andrėja, vis apie praeitį ir apie praeitį. Mielasis, kuriam galų tas gromuliavimas. Tau tik 21 metai tad nesunku užmiršti praeitį, o man penkiasdešimt, todėl noriu, nenoriu, turiu grįžti į ją. Bet šnektelėkime apie reikalus. Pagaliau. Tavim dėtas? Ką darytum manim dėtas? Realizuočiau savo kapitalą. Realizuotum? Taip, paprašyčiau už pusmetį iš anksto tą dingstimi, kad noriu nusipirkti nekilnojamojo turto ir taip įgyti rinkimų teisės, o paskui su tais pinigėliais išdumčiau. Žiūrėk, tu man gal ir neblogas sumanimas, tarė Andrija. Brangusis, valgyk mano valgius ir vykdyk mano patarimus, ir šitai nepakenks nei tavo kūnui, nei sielai. O kodėl tu pats nedarai taip, kaip patari, paklausė Andrija. Kodėl nerealizuoji pinigų už pusmetį ar net už metus ir neišvažiuoji į Briuselį? Užuot vaizdavęs buvusi kepėje galėtum vaidinti subankrutavusi pirklį, dabar tai madinga. Kągi aš padarysiu, turėdamas kišenėje 12 šimtų frankų. Kadrusai, koks tu pasidarėjai reiklus, tarė Andrėja, o juk prieš porą mėnesių stačiai badu miriai. Apetitas atsiranda bevalgant, atsakė kadrusis, išėpdamas dantis, kaip besivaipanti beždžioniai ar kaip reumuojantis tigras. Užtat aš ir apmečiau planą, pridūrė jis ir suleido į didžiulę žiauberę duonus aštrius, baltus, metams bėgant nesugedusius dantis kad ruso planai Andrija gazdindavo dar labiau negu jau sumanimai. Sumanimas tai tik gemalas, o planą reikia vykdyti. Koks tas planas, paklausė jis. Manau, nieko gero. Kodėl? O kas sugalvojo planą, kaip ištrūkti iš vienos įstaigos? Atrodo, kad aš. Ir jis buvo visai neblogas, kitaip mudu čia nesėdėtume. Šito neginčiju, atsakė Andrija. Kartais tavo galva dirba. Tai koks tas planas? Klausyk, tarė kadrusas. Ar tu gali, nepridėdamas nei vieno sų iš savo kišenys, gauti man kokių 15 tūkstančių frankų? Ne, 15 tūkstančių maža, tapti padaurių žmogumi aš noriu ne mažiau kaip už 30 tūkstančių. Ne, sausai atkirto Andrija, šito negaliu. Atrodo, tu manęs nesupratai. Šaltai ir ramiai atsakė kadrusas. Aš pasakiau, nepridėdamas nei vieno sų iš savo kišenys. Ar tik nenori, kad aš apsivokčiau, viską sugadinčiau ir kad mūdu vėl tenai nuvarytų? O man vis tiek, tarė kadrusas, tegul varo, juk žinai, aš keistuolis, kartais pasilgstu draugų, aš netoks kaip tu stuobry, tu džiaugtumės, jei niekada daugiau su jais nesusitiktum. Šį kartą Andrija ne tik krūptelėjo, bet ir išbalo. Nekvailiau, kad rusai, perspėjo jis. Ne, ne, būk ramus, mano mažyti Benedetai. Bet vis dėlto pasakyk, kaip man užsidirbti tuos 30 tūkstančių ir tavęs neįklampinti. Visa kita palik man. Gerai, pagalvosiu, prižadėjo Andrija. O kol kas tu pakelsi man pensiją iki 500 frankų gerai, mat aš nusprendžiau pasisamdyti tarnaitę. Gerai, gausi 500 frankų, tarė Andrija, bet man tai nelengva, kad rusai, tu piknaudžiauji. Ką tu šneki, nusistebėjo kadrusas, juk semi iš bedugnių skrynių, Galėjai pamanyti, kad Andrėja tik ir laukiai tų seibro žodžių. Jau akys blikstelėjo, bet o jau vėl užgeso. Tas teisybė, atsakė Andrėja. Mano globėjas man labai geras. Koks mielas globėjas, šūktelėjo kadrusas, tai jis duoda tau per mėnesį 5000 frankų, užbaigė Andrėja. Tiek pat tūkstančių, kiek tu man žadėjai šimtų, tarė kadrusas. Teisybė žmonės sako, kad tik pavainikėms sekasi. 5000 frankų per mėnesį velniai rautų, kur dėti tiek pinigų. Dievulį mano, išleisti netrunki. Ne vien tu ir aš svajoju apie kapitalą. Kapitalą? Taip, kiekvienas norėtų turėti kapitalą. Aš jį turėsiu. O kas tau duos? Tavo kunigaikštis? Taip, mano kunigaikštis. Deja, dar turiu palaukti. Ko palaukti? Paklausė kadrusas. Jo mirties. Savo kunigaikščių mirties? Taip. Kodėl? Todėl, kad jis man šitą užrašė savo testamente. Tikrai, garbiai žodis. Kiek? 500 tūkstančių. Nusišnekėjai. Tikrai, negali būti. Kad rusai, ar tu mano draugas? Kaip mane gyvo matai? Aš tau atskleisiu paslaptį. Sakyk. Bet įsidėmėk. Tylėsiu kaip žuvis. Tai šitai, man atrodo... Andrija nutilo ir apsidairė. Tau atrodo, tu nebijok, mes visiškai vieni. Man atrodo, kad radau savo tėvą. Tikra tėva? Taip. Ne tėva kavalkantį? Ne, tas išvažiavo, tikra, kaip tu sakai. Ir tas tėvas? Kad rusai tai grafas Montekristas. Šia tau, kad nori. Taip, supranti, tuomet viskas paaiškėja. Atrodo, jis negali manęs pripažinti viešai, užtat mane pripažįsta senis kavalkantis ir gauna už tai 50 tūkstančių frankų. 50 tūkstančių už tai, kad pabūtų tavo tėvų? Aš būčiau sutikęs už pusę tiek, už 20, už 15 tūkstančių. Kaip tu apie mane nepagalvojai, nedėkingasis? Bet argi aš apie tai, ką nors žinojau, viskas buvo paruošta, kai mes dar buvome tenai. Teisybė. Tai tu sakai, kad savo testamentu jis palieka man 500 tūkstančių livrų. Esi tikras? Jis pats man rodė, bet tai dar ne viskas. Yra prierašas, kaip sakiau. Greičiausiai. Ir tame prieraše – jis mane pripažįsta sūnumi. Velniškai geras tėvas, šaunus, garbingas, sušuko kadrusas, mestelėdamas aukštyn lėkštę ir sugaudamas ją abiem rankomis. Taigi, gal dar sakysi, kad ką nors slepiu nuo tavęs? Ne, tavo pasitikėjimas manimi daro tau garbę. Na ir ką, ar tas kunigaikštis, tavo tėvas turtingas? Labai turtingas žmogus. Kalbaus nėra, jis pats nežino, kiek turi pinigų. Negali būti. Kas gali žinoti geriau už mane? Juk aš būnu pas jį kasdien. Visai neseniai banko pasiuntinys atnešė jam 50 tūkstančių frankų portfelyje, didumo sulik tavo staltiesę. O vakar pats bankininkas atvežė jam 100 tūkstančių frankų auksų. Kad rusas apstulbo, Andrijos žodžiuose jis girdėjo metalų skambesį, žeremų luidorų džerškėjimą. Ar tu būni tuose namuose? Naiviai sušuko jis, kada tik noriu kad rusas valandėlė sėdėjo susimastęs. Buvo lengva numanyti, kad jis kažką rimtai svarstė. Paskui staiga sušuko, kaip norėčiau visą tai pamatyti, kaip ten turėtų būti gražu. Iš tiesų, ten puiku, sutiko Andrija. Jis rodos gyvena Elizėjaus laukuose, 30 numeryje. 30 numeryje? Pakartoju, kad rusas. Taip, gražus atskiras namas su kiemu ir sodu, turėtum žinoti. Gal ir žinau bet mane domina ne išoriai, o vidus, turbūt ten neapsakomai gražiai įrengta. Ar buvai kada nors tuiliry? Ne, pas jį kur kas gražiau. Sakyk, Andrija, turbūt malonu pasilenkti, kai tam gerajam Montekristo iš rankų iškrinta piniginį. Dieve mano, kam laukti tokio momentų, tarė Andrija. Pinigai ir šiaip jau tuose namuose mėtosi kaip oboliai sode. Pasijimtum kada nors ir mane kartu. Argi tai įmanoma, kuo pasiteisinsi? Teisybė. Bet nuo tavo kalbų man net seilė ištyso. Būtinai turiu visą tai pamatyti savo akimis. Aš rasiu kaip. Nekvailiau, kad rusai. Pasakysiu, kad esu grindų vaškuotojas. Ten visur kilimai. Po velnių teks pasitenkinti tik įsivaizdavus visą tai. Patikėk, šitai bus geriausia. Tai nors papasako, kas ten yra. Kaip aš to papasakosiu? Argi sunku, namas didelis. Nedidelis ir nemažas. O kaip išdėstyti kambariai? Na, žinai, jeigu tau reikia planų, duok rašalų ir popieriaus. To jau duodu, skubiai tari kadrusas. Jis paėmė nuo išklibusio stalo lapą popieriaus, rašalo ir plunksną. Šia, tari kadrusas, pabražyk man popieriuje sunelį. Andrija vos pastebimai šyptelėjo, paėmė plunksną ir pradėjo bražyti. Namas, kaip sakiau, yra tarp kiemų ir sodo, štai žiūrėk. Ir Andrija nubraižė sodą, kiemą ir namą. Tvoros aukštos? Ne, aštuonių ar dešimties pėdų. Didelis neatsargumas, tarė kadrusas. Kieme apelsinmedžiai augantys dėžėse, vėja, gėlynai. Ar kokių žabangų nėra? Ne. O kur arklidės? Abipus vartų va čia ir čia. Andrija braižė toliau. Dabar pirmą aukštą tarė kadrusas. Pirmame aukšte valgomasis dvi svetainys, biliardiniai, laiptai vestibiulyje ir siauri šoniniai laipteliai. O kokie langai? Puikūs langai, dideli platūs, Aš manau, toks vyras kaip tu lengvai lystų pro kiekvieną stiklą. Kuriam velniui dar laiptai, kai namuose tokie langai, ką padarysi prabanga? O langiniais yra? Yra ir langiniais, bet jos niekada neuždaromos. Labai originalus žmogus tas grafas Montekristas mėgsta veipsauti į dangų net naktimis. O kur miega tarnai? Jie turi atskirą namą. Į dešinę nuo durų yra puikiai daržinė, kur sudėtos kopečiaus o ant tos daržiniais tarnų kambariai, kiekvienam atskiras, ir iš namų į juos nuvesti skambučiai. Skambučiai velniai rautų. Ką sakai? Nieko sakau, kad skambučiai brangus daiktas ir kuriam galų jie reikalingi. Anksčiau dar buvo šuo, kurį paleisdavo nakčiai kieme, bet dabar išvežė į namus Otejyje. Tu žinai, esi ten buvęs, žinau. Aš dar vakar sakiau jam, Grafė, jūs labai neatsargiai darote, išvažiuodamas į Otejį, kartais įsivežate visus tarnus ir namai lieka vieni. Na ir kas, paklausė jis. O tas, kad vieną gražią dieną jūs apvoks. Ką jis į tai? Ką jis? Taip. Jis atsakė, na ir tegul apvagė. Andrė, ten matyt yra koks nors staliukas su mechanizmu. Su kokiu mechanizmu? Su tokiu, kuris lyg replėmis nutveria vagį už rankos ir užgroja kokią nors ariją. Man pasakojo, kad paskutinėje parodoje toks buvo. Ten yra paprasčiausias raudonmedžių rašomasis stalas, kurio stalčiuje visada įkištas raktas. Ir tavo grafų niekas neapvagė? Ne, visi jo tarnai labai patikimi. Tame stalčiuje turėtų būti gražaus pinigų. Gal ir yra, pagaliau kas žino. O kur jis stovi? Antrame aukšte. Nubražyk man ir antro aukšto planą, vaikeli. Tai visai lengva ir Andrija vėl paėmė plunksną. Antrame aukšte žiūrėk, štai čia prieškambaris svetainį, į dešinę nuo svetainės biblioteka ir kabinetas, į kairę miegamasis ir tualeto kambarys. Tame kambaryje ir stovi raudonmedžių stalas. O langas ten yra? Net du, štai čia ir čia. Andrija nubraižė du langus nedidelėme kampinėme kambaryje kuris plane atrodė kaip mažesnis keturkampis, prisišlėjęs prie ilgesnio stačiakampio grafo miegamojų. Kad rusas susimastė. Ar grafas dažnai išvažiuoja į Otejį, paklausė jis. Du, tris kartus per savaitę. Pavyzdžiui, rytoj ruošėsi išvykti ten visai dieną ir nakčiai. Tikrai žinai. Jis mane kvietė pietų į Otejį. Tai bent gyvenimas, tarė kadrusas. Vieni namai mieste, kiti užmiestyje. Štai ką reiškia būti turtingam. Ar tu važiuosi pietų greičiausiai? O kai pietauji pas jį, tai ir nakvoti pasiliekė. Kai kada pas jį aš kaip namie. Kadrusas pažvelgė į vaikiną, tarsi norėdamas iš jo širdies išplėšti teisybę. Bet Andrija išsitraukė iš kišenės porcigarą, išsėjėmė iš jo Havanos cigarą, ramiai prisidegė ir atsainiai ėmė pūsti dūmus. Kada tu nori gauti tuos 500 frankų? paklausė jis, kad ir dabar jai turi. Andrėje išsijėmė iš kišenės 25 luidorus. Geltonukais, tarė kadrusas, ne, labai ačiū. Tau jie nepatinka. Kodėl aš juos labai gerbiu, bet jų nenoriu? Juk pelnysi, iškeisdama žioplį, už auksinį duoda penki su viršaus. Žinau, bet paskui keitėjas lieps pasekti vargšelį kadrusą, sučiups jį ir paklaus, kokie nuomininkai moka jam grynų auksų. Nekreis kvailysčių vaikelį, duok paprastų sidabrų apskritais pinigėliai su kokiu nors karaliaus galva. Penkių frankų monetą kiekvienas gali turėti. Bet aš juk nesinešiausiu penkių šimtų frankų sidabru, man reikėtų pasisamdyti nešiką. Na tai palik viešbutyje po šveicurių, jis šaunus vyrukas, pasijimsiu iš jo. Šiandien? Ne, rytoj, šiandien neturėsiu laiko. Gerai, rytoj vykdamas į Otejį paliksiu pinigus po šveicurių. Tikrai? tikrų tikriausiai. Mat aš iš anksto noriu susitarti su tarnaitė. Tarkis. Ir čia jau bus viskas, taip? Daugiau prie manęs nesikabinsi. Niekada. Kadrusas paniurės nutilo ir Andrija įsigando, kad kaip nors neišsiduotų, jog tai pastebėjo. Todėl apsimetė dar linksmesnis ir nerūpestingesnis. Ko taip įsilinksminai, paklausė Kadrusas. Galima pamanyti, kad palikimas jau tavo rankose. Deja, dar ne. Bet tą dieną, kai gausiu, kas tada? Tik tiek tau pasakysiu, tada draugų neužmiršiu. Tikiu juk, žinau, kokia puikiai tavo atmintis. Maniau, kad norėsi mane melšti. Aš? Kas per prasimanimas? Atvirkščiai aš tau duosiu draugišką patarimą. Kokį? Palik čia žiedą su deimantu, kurį mūvi ant piršto. Nejau nori, kad mus nutvertų. Abu gali pražudyti. Kodėl nesuprato Andrija? Tik pagalvok, tu apsivelki livrėją, vaidini tarną ir ant piršto nešioji 4 ar 5 tūkstančių frankų vertės deimantą. Velniai griebtų, įkainuoji visai tiksliai. Kodėl nepasidarai kainuotojų? Taip aš nusimanau apie deimantus, pats esu jų turėjęs. Garsiau pasigirk, visai nesupykęs, kad seibras vėl kaulyje, nors kad rusas to ir bijojo, tarė Andrėje ir lyg niekur nieko atidavė žiedą kad rusas prisikišęs ėmė jų apžiūrinėti ir Andrija suprato, kad jis tyria akmens breunas. Čia netikras daimantas, tarė kadrusas. Na, jau paprieštaravo Andrija, juokauji. Neširsk, to jau patikrinsime. Kadrusas priejo prie lango ir brūkštelėjo daimantų per stiklą. Pasigirdo džirkštelėjimas. Konfiteor, gailiuosi, tarė kadrusas, maudamas žiedą ant mažojo piršto. Apsirikau, bet tie sukčiai juvelyrai taip gerai padirba akmenis, kad žmogus tiesiog nedrįsti vokti jų krautuvėse. Dar vienas verslas nyksta. Tai ką, tarė Andrija, jau gana? Ko dar nori? Gal reikia mano liemeniais, kepuriais? Nesivaržy, kol aš čia. Ne, tiesą sakant, tu neblogas vaikinas. Nebegaišinsiu tavęs ir pasisengsiu pažaboti savo troškimus. Tik pasisaugok, kad parduodant deimantą tau nesitiktų tai, ko bijai dėl aukso. Būk ramus, aš neketinu jo parduoti. Neketini bent iki poryt, pagalvojo Andrija. Laimingas tu sukčiau, tari kadrusas, grįžęs rasi savo liokajus, žirgus, karietą ir sužadėtinę. Žinoma, pritarė Andrija. Tikiuosi, tu man įteiksi gražią dovaną savo vestuvių su mano draugo Danglaro dukterimi progą. Juk sakiau, kad čia vien tavo prasimanimai. O kiek gausi kraičių? Sakiaugi tau. Milijoną? Andrija gušterėjo pečiais. Tegul bus milijonas, kalbėjo kadrusas, bet kad ir kiek gautum, linkiu dar daugiau. Dėkui, tarė vaikinas. O, mano gera širdis, pridūrė kadrusas ir garsiai nusikvatoju. Palauk, palidėsiu. Neverta vargintis, net labai verta. Kodėl? Todėl, kad mano durų spyna turi mažutę paslaptį. Grėbiausi tam tikro atsargumo. Jūrė ir fišė sistemos užraktas, peržiūrėtas ir patobulintas Gasparo kadruso Ir tau tokį taisysiu, kai pasidarysi kapitalistas. Ačiū, atsakė Andrija, įspėsiu tave prieš savaitę. Jie įsiskyrė. Kadrusas pastovėjo laiptų aikštelėje, kol pamatė, kad Andrija ne tik nulipo visus tris aukštus, bet ir perėjo kiemą. Tada jis greitai grįžo į savo kambarį, rūpestingai užsirakino duris ir, kaip sumanus architektas, ėmė nagrinėti Andrijos paliktą planą. Mielasis Benedetas visai nepyks, jei gaus palikimą, murmėjo jis. O tas, kas priartins dieną, kada jam atiteks 500 tūkstančių frankų, bus neblogiausias jo draugas. Devintas skyrius. Įsilaužimas. Kitą dieną, po mūsų nupasakoto pasikalbėjimo, grafas Montekristas iš tikrųjų išvažiavo į Otejį, pasijėmęs Ali keletą tarnų ir arklius, kuriuos norėjo išmėginti. Iš vakaro grafas, o juo labiau Andrėja, nei galvoti negalvojo apie Otejį, bet išvykti jį paskatino iš Normandijos grįžęs Bertučijus, kuris atvežė jam naujienų apie namus ir korvetę. Namai buvo įrengti, o korvetė atplaukusi prieš savaitę su šešių vyrų įgula, stovėjo nuleidusi inkarą mažoje įlankėlėje. Visi formalumai buvo atlikti ir jis galėjo bet kada leistis į jūrą. Grafas pagyrė Bertučijų už stropumą ir paragino ruoštis greitai išvykti, nes Prancūziją ketino palikti ne vėliau kaip už mėnesių. Dabar man gali prireikti per naktį iš Paryžiaus nuvažiuoti į Treporą, tarė jam grafas. Gausiu aštuonis kartus keisti arklius, kad tas 50 mylių galėčiau įveikti per 10 valandų. Jūsų šviesybė jau anksčiau pareiškite pageidavimą, atsakė Bertučijos, ir arkliai paruošti – Aš pats juos supirkau ir išdėščiau patogiausiuose vietose, tuose kaimuose, kur paprastai niekas nesustoja. Puiku, tarė Montekristas. Dieną ar dvi aš dar pabūsiu čia, atitinkamai ir tvarkykitės. Kai Bertučijus jau ėjo duoti reikiamų patvarkymų, duris atidarė Batistenas. Ant pauksuoto padeiklo jis nešė laišką. Ko jums čia? paklausė grafas matydamas, kad tas visas apdulkėjas. Rodos, aš jūsų nešaukiau. Batistenas nieko neatsakęs, priejo prie grafų ir padavė laišką. Svarbus ir skubus, tarė jis. Grafas atplėšė laišką ir perskaitė. Grafas Montekristas įspėjamas, kad šią naktį jo namus Elizėjaus laukuose įsibraus žmogus pagrobti dokumentų, kuriuos jis spėja esant rašomojo stalo stalčiuje tualeto kambaryje. Grafas Montekristas yra pakankamai drasus, kad susitvarkytų be policijos, nes jos įsikišimas galėtų smarkiai pakengti tam, kuris praneša grafui šią žinią. Grafas galėtų pats nušauti įsibrovelį pro angą miegamojo sienoje arba pasislėpęs pačiame kambaryje. Daug žmonių ir į akis krintančios atsargumo priemonys tikriausiai atbaidytų nusikaltelį, taigi grafas Montekristas praleistų progą pamatyti priešą apie kurį atsitiktinai sužinojo asmuo, siunčiantis grafui šį įspėjimą. Gal jis nebegalės perspėti antrą kartą, jeigu piktadarys nepavykus šiam pasikesinimui sugalvotų kesintis dar kartą. Pirmiausiai grafui dingtelėjo, kad tai tai yra vagių gudrybė, naivūs pastai, kad jam pranešama apie menką pasikesinimą, norint įvilioti į daug didesnį pavojų. Nepaisydamas įspėjimų, kurį jam atsiuntė nepažįstamas geradarys, o gal kaip tik dėl to įspėjimo, grafas buvo beliepęs nunešti laišką policijos komisarui. Bet staiga jam šovė į galvą mintis, kad iš tikrųjų tai gali būti koks nors priešas, kurį jis vienas te galėtų pažinti ir kurį, esant reikalui, galėtų panaudoti savo tikslams, kaip kad padarė Fieskas, subandžiusi jį nužudyti Maurų. Mes jau pažįstame grafą, tad nereikia nei sakyti, kad tai buvo drasus, stiprios valius vyras. Jis griebdavusi neįmanomų dalykų su tokia energija, kokia būdinga tik į jį panašiems žmonėms. Per visą savo gyvenimą stropiai vykdydamas įsipareigojimą nesitraukti prieš jokius pavojus, grafas patyrė niekam nežinomų malonumų susidurdamas su gamta, kuri yra dievas ir su visuomenė, kuri gali būti laikoma velniu.